Furkan. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je uzvišen onaj koji robu svome objavljuje Kur'an, da bi svjetovima bio opomena. Onaj kome pripada vlast na nebesima i na zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio, i kako treba uredio. Neki pored njega božanstva prihvataju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku štetu otklone, ni da sebi kakvu korist pribave, i koja nemaju moći da život oduzmu, da život daju i da ožive. Oni koji ne vjeruju govore, ovo nije ništa drugo Da velika laž koju on izmišlja a u tome mu i drugi ljudi pomažu i čine nepravdu i potvoru i govore to su izmišljotine naroda drevnih. On traži da mu se prepisuju i ujutro i naveće da mu ih čitaju. Reci, objavljuje ih onaj kome su poznate tajne nebesa i zemlje. On mnogo prašta i samilostan je. I oni govore, šta je ovom poslaniku?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 može dati bolje od toga, vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. Oni čak i čas oživljenja poriču, a mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu. Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i odbije sa huči, a kad budu bačeni u nju u tjesnac vezanih ruku, propast će tamo prizivati. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti. Reci, da li je bolje to ili vječni džennet koji je obećan onima koji se Allaha budu bojali. On će im nagrada i prebivalište biti. U njemu će dovijeka sve što zaželi imati, to je obećanje gospodara tvoga. Oni će imati pravo da to ištu od njega. A na dan kada ih on sakupi, a i one kojima su se pored Allaha klanjali te upita jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli ili su oni sami s pravog puta zalutali, oni će reći valja nek si ti. Nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i predsima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju, oni su propa zaslužili. Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite, niti da pomoć nađete, a onome od vas koji je njemu druge smatrao ravnim, ćemo da patnju veliku iskusi. Mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite, a gospodar tvoj vidi sve. Oni koji ne vjeruju da će pred nas stati govore Zašto nam se ne pošalju meleki? Ili zašto gospodara svoga ne vidimo? Oni su zaista u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli. Onoga dana kad ugledaju meleke, griješnici se neće radovati i uzviknuće, sačuvaj nas Bože i mi ćemo pristupiti dijelima njihovim koja su učinili u prah i pepeo ih pretvoriti. Stanovnici dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati. A na dan kad se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kad se meleki sigurno spuste, tog dana će istinska vlast biti samo milostivoga, a bit će to mučan dan za nevjernike na dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao. Kamo sreće teško meni da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. On me od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio. A šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. Poslanik je rekao, gospodaro moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava Isto tako smo mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu, a tebi je gospodar tvoj dovoljan kao vodič i pomagač. Oni koji ne vjeruju govore, trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav, i to odjednom. A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. Oni ti neće ni jedan prigovor postaviti, a da ti mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti. Oni koji budu lica okrenuti zemlji, u džehennem vučeni, bit će u najgorem položaju i u najvećoj nevolji. Mi smo Musa u knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili, pa rekli, otiđite vas dvojica narodu koji dokaze naše poriče. I poslije smo taj narod potpuno uništili a i narod Nuhov smo, kad su poslanike u lažu tjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili, i Jadu, i Semudu, i stanovnicima Resa i mnogim narodima između njih. Svima smo primjere za pouku navodili i sve smo poslije sasvim uništili. A ovi prolaze pored grada na koji se sručila kobna kiša Zar ga ne vide? Pa ipak ne očekuju oživljenje. Kad te vide, rugaju ti se. Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao? Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostado smo. A kad dožive patnju, saznaćemo ko je dalje iz pravog puta bio skrenuo. Kaži ti meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za Boga svoga uzeo? Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji da shvati? Kao stoka su oni, čak su još dalje s puta pravog skrenuli. Zar ne vidiš kako gospodar tvoj sjenu rasprostire, a da hoće, ostavio bi je da miruje? I kako smo uredili da na nju sunce utiče, a poslije malo pomalo sebi privlačimo. On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete. I on šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao predhodnicu milosti svoje. I mi s neba čistu vodu spuštamo, da njome već mrtav predio živimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo. Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati. Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje, zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori. On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio. Jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio. On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj kada sve. Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju da im neku korist pribave, ni da od njih kakvu štetu otklone. Nevjernik je šeitanov saučesnik protiv njegovog gospodara. A mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ. Reci, za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće pođe putem koji vodi njegovu gospodaru. Ti se pouzdaju živog koji ne može umrijeti i veličaj ga i hvali. A dovoljno je to što grijehe robova svojih zna onaj koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju i ono što je među njima stvorio, a potom se iznad Arša uzdigao. On je milostivi i upitaj o njemu onoga koji zna. A kad im se rekne, padajte ničice pred milostivim, oni pitaju, a ko je milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ? I još se više otuđuju. Neka je uzvišen onaj koji je na nebu sazvižda stvorio, i u njima dao svjetiljku koji mjesec koji sja. On čini da se noć i dan smjenjuju. To je pouka za onoga koji hoće da razmisli ili želi da bude blagodaran. A robovi milosti ovoga su oni koji po zemlji mirno hodaju, a kada i bestidnici oslovi odgovaraju mir vama. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tle padajući i stojeći. I oni koji govore gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu doista propast neminovna. On je ružno prebivalište i boravište. I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. I oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju i koji one koje je Allah zabranio ne ubijaju, osim kad pravda zahtjeva i koji ne bludniče ako to radi, iskusit će kaznu. Patnja će mu na onom svijetu dvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati. Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti. Allah prašta i samilostan je. A onaj ko se bude pokajao i dobra djela čini on se u istinu Allahu iskreno vratio i oni koji ne svjedoče lažno i koji prolazeći pored onoga što ih se ne tiče prolaze dostojanstveno i oni koji kada budu upomenuti dokazima gospodara svoga ni gluhi ni slijepi ne ostanu i oni koji govore gospodaru naš podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju oni će biti za ono što su trpjeli, odajama dženeckim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani. U njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište, reci Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve, a pošto ste vi poricali, neminovno vas čeka patnja.